to Joseph and Ijing uh, ah, this is a big uh, important nga task para sa inyong complete healing o improvement this is about a very important education education sa inyong mind and heart sa inyong soul and spirit para ready mo sa bigger ninyong responsibilities og healing kinahanglan ma-heal si Ijing maligon si Ijing para ligon ang ijong pagsabisyo sa Ginoo og katawhan kay kung dili mayo si Jing, dili maligon yang mind ug heart maglisod si Joseph maglisod ka kadoy pag palagan sa imong uh, future nga enterprise hasta sa imong family so kina ma-educate si Ijing sa pagtulunan sa atong amahan kinah makaila si Ijing sa atong amahan unsay iyang mga teachings Kina masabtan ba kay dunay nahibawan siya pero uh, mabaw malupig siya sa mga negative mga kasuko mga kasilos kaguol kahadlok malupig siya na tungod kay dili lawom ugdot dili lawom ang gamot sa iyang naibaloan bahin sa atong amahan o iyang mga pagtulunan siya may itong amahan kinalan siya ang atong paminawon unsa iyang gipangtudlo now presently ang mga human fathers kami nga mga amahan gitagaan og anang maong misyon ang problema jutay or kinsara na namo nga nagfulfill ani kinsa namo ang nag-educate sa mga anak o kinsa ang mga anak nga naminaw mo na ikaduhang pangutana kung gi-performan sa amahan pero kinsa sa mga anak nga naminaw kay in my own case in my own family wala maminaw ang mga kabataan kay nadala sa mga uyuan iyaan kay gawan mga classmates mga kigalaan very destructive ang effect nga gi-ignore nila ang ahong mga gipangsulti o pangtudlo very destructive o dili lang gini gisulti pangtudlo gi-example pa gyud Some example sa kinabuhi nga humble, kinabuhi nga simple, kinabuhi nga dili hambugiro, kinabuhi nga pagka ilang gikontrahan gisupak dili sa moangay mo tabang sa mga kabos gusto na nga kaugalingon nga unahon kaugalingon nga satis iray is satisfy <clears throat> ilang gihimong kontra ang mga tao nga tabanganan o mga, o mga galisod ang huli nga kinabuhi sexual holiness sexual purity ginasupak so mag-ani sa mga gipangpugas so si Jing ang gauna og suffer sa pain ang mga manghod kung dili mag maminaw sa mga pagtulunan kay magpadala sa tamis o mga pagpangamay-kamay sa kalibutan the glitterings of the world the allurements of the world the seductions of the world kanang nagtintal nila sa kalibutan nga pleasures nga magadaot pagkaon unsa pa uban panghindig mga ambisyon nga kalibutanon inay sa ambisyon sa kasing-kasing nga magpaktis og kaluoy sa mga kabos maningkamot nga mo lampos og mudato para makatabang sa mga kabos makapatab makatabang sa mahan kay kita may gisaligan samahan nga mutabang sa mga kabos kung ate nang iniglik nga komisyon sa Ginoo maubanta sa magantos mga kristyanan So, ang next move ni Ijing aron makailas dya sa amahan, sa pamagi sa amahan, mao ang pag-edukar sa mga pagtulunan sa amahan. So doon ako'y gipropose nga akong i utro og sulti dinhi unya kamo nay bahala kung interesado ba mo mo undergo ani ang pag-translate sa akong gipili nga most important nga libro from English to Cebuano ang Tagalog ni Jing gamiton ang Google Translator so page by page chapter by chapter duha ka translation from the original English to Tagalog and Cebuano. Dili maglisod si Jing ani kay uh, automatic man mo translate ang Google. Although dili perfect ang Google pero almost perfect. Na sahay masayo pero uh, dili kayo dako ang porsyento sundan lang na og review reviewhon lang gyud sa nagtranslate para mo ayuhon niya so for example si Jing mo copy paste sa libro page 1 yang i-copy din i-paste niya dito sa Google <clears throat> Translator sa left column automatic mo guwa ang translation nila sa right column kung imong gisilik sa right column Cebuano, Cebuano ang translation. Kung imong gisilik ang Tagalog, Tagalog ang translation. Now, duha ang tuyo na ani. Kung mamina mo nga um, instruction ni nga gipada sa tong amahan diri sa kong mind o sa kong heart nga madawat nako nga idea nga mo ay akong i-assign ni Jing kung inyo ning dawaton bulahan pero dili niyo dawaton wala may punishment pero mapabilin mong disconnected o layo sa Ginoo ma makapay mo mga tabang layo mo sa Ginoo ka inyong tinuyuan <clears throat> inyong pangisip ug inyong kasihasing puno sa mga dautan ug mga kahadlok ug mga negative layo mo sa Ginoo anak kay wa mo mag wa ni sudli yung una sa iyang mga truths kay once nga ang truths kani or kanang atong i-translate nga mga kamatuoran puno inyong utok wa gilugar ang mga kadlok og kamauton mga jealousy mga fear mga katahap mga kadlok mga doubts mga kasuko mga pagduda wa gi chance makasulod kay puno yung huna-huna sa kanindot o kapagurpol sa mga teaching sa Ginoo. So ang unang purpose aning akong gi-assign o gisugyot ni Ijing nga translation is aron sa Ijing ma-educate. Ngani ang akong nakita nga epektibo nga self-learning ni Ijing, self-education. Kay walay tao na nga mutulo sa inyong pangidaron ron musulod mo simbahan walay simbahan nga matudlo ang juana kay 1 ang naa sa simbahan sa entire teaching sa Ginoo ikapitura nga bahin ang unom ka bahin wala wala sa Bible I can assure you that more than pa na ah, labing gamay na ng labing dako na ng 17 7 labing dako na na gamay pa kadyo ana og tarungon og tibukon og compute wala mo'y dako makuha sa simbahan karon tungod kay nawala ang dako kayong parts dako kayong porsyento sa teaching para makasood ang ilang at least duha ka katuyuan nila sa mga Spaniards o kuman pang mga foreigner number one makakwarta sila o maka gahum wealth and power ang langgi pangita tumo na nakakuha sila diri di ba nahimo silang dato o powerful atong mga resources atong yuta kaumahan ila atong mga kayutaan ila mo na ilang purpose silang religion ginama nila ng religion nikuha na sila mga nindot kunuhay nga parts nga mahog og ganahan ta pero tanawa ng bahin sa yuta balaod sa Ginoo bahin sa yuta ug ila bang apil wa na apil diha pero basahan ninyo sa libro sa Ginoo klaro sa Ginoo nga dili allowed ka pag control sa yuta sa Ginoo kitagaan lang ka og imong uh, tikaron manong gi-control man sa gobyerno ron o nila ang tibok yuta sa Pilipinas nga wa gani man sibiyot utarong nganong pabayran man mga palit-paliton himong negosyo man yuta ngagikan mas Ginoo ang gisuwat sa Ginoo sa iyang libro nga wa dias Bible free ang yuta para sa hangin free way bayad according to what you need so kung ang need nato ngayon sakto is 5 hectares 5 hectares ang imo mingan ka nga unsaon pagkaego nga <clears throat> kaning 1 mil, 110 million people sa Philippines o bahinon niya ang 330 square kilometers or square miles nga yuta magagira man na og adog na 1 hektar oh, may point ka may point ka kay daghan naman ang papilisyon sa Philippines pero ang wa masabti nato is wala maggama ang Ginoo ug iyan ning gilimod sa Bible giwa sa Bible ni wala magama ang Ginoo mga nasod walay sa mata sa Ginoo dili ta Pilipinos kita ato ranangan ug ato ranang title ato ranang pag-divide o sa kalugar, pangan sa usa ka walay division sa Ginoo nga gitawag og nasod sa mata sa Ginoo walay France, walay German, ni walay Spaniards, walay Americans. Iyaran ni tanang mga anak. Da kanang gihimo na to nga divisions, mo na nakagubot kay for example, usa ka nasod nga daghang mga tao, para Japan, Philippines. Japan ron is mga 250 million uh, mura ra kadakon sa Philippines ang ang yuta ang Philippines is 110 million whereas ang Russia nga wa kabot og 110 million di ara sa 30 million 40 million dapit mo ko ang yuta sa baklibutan China bisag kinaghanag ah, tao ang China 1.3 billion sila pero naa sila sa coastal nga areas 20% ra sa China ang makonsider nga habitable o kanang apil ang pagkultivate into farms main part sa China arid o desert Canada, USA. Bisa daghan ang USA, pero nagagira na og ang per square meter nila nga yuta, mayo lang na ay tulo ka tao, do ka tao. Whereas sa Philippines, ang sa ka square meter na ay 200, 500 ka tao. Ang mga tao nga nagtapok sa mga syudad ron, dili ideal na ng life nga per square foot ang ang ang kompetisyon ang ang yuta nga share sa mga tao nga nasa syudad square foot ra sa meaning ana dili ka igo gamay yung lugar nga nagjipot nagjipot murag sardina sila nagtapok na family nga sa karom ra ilang gipuy-an gibangan mao na ilang sala mo'y kusina mo'y kaliguanan mo'y higdaanan mo'y working place tanan luoy kadyo ang mga katawhan kay ang religion ang Bible ming silent ang dapita kay gitangtang ang teaching sa Ginoo ang teaching sa Ginoo naa sa mga libro nga girejik sa nagama ng nagcompile ng Biblia ang teaching sa Ginoo especially aning baga kayo nga the great gospel according to Jesus Christ ha dili Mateo dili Mark dili Luke dili John but the great gospel according to Jesus Christ through John John ang gipasuwat klaro diha nga dili o yun ang ginoo sana ay magbuot sa iyang yuta na ay manubra o tagiya na ay manubra o sukod dili sa kanang karon nga absentee owner nga kanang lugara imong i-applyan wa gani ka kanha igora na report sa imong tao pila ka thousands of hectares ang diha sa dapita kung makay diha ka sa Manila unay ka o gamaan imong titulo imo na absentee owner. Unya, wa, gani ka ka-cultivate, ana. Di na mao. Oh, kaning sitasyon sa Philippines sa land system. Radyo as tinuod. Radyo na sa real Christianity. Asa kitag nasod nga Christian pero atua na mga minteriyo na diha magpuyo daghang mga tao daghang mga tao luoy kayo nga wala yuta na nagpuyo sa minteriyo mga bata na magduduwa ibabaw sa nitso nagduwa og volleyball o bula-bula ang uban to ah, sa Smoky Mountain mga garbage places wa sila katu wa, ang mga bata wala kaduaan way playground ana ah, ra magdadagan at babaw sa mga mga garbage magtugot og guriyon kite tanawa sila og nabakay capacity sa imong dughan maka observe nga no freedom of space why space in tawon nga makaduwa sila ang mga bata sa sementeryo adto na in tawon sila mag ang ilang daycare nga school isa ka dakong uh, balay nga lungon kanang mga dato bitaw mga Chinese nga gamaan og balay-balay ang lungon sa ilang disease nga member nindot tuod nindot man limpyo hinlo well decorated kay dato ang tagiya pero imagine sa kada kung square nga room ang taliwa mo ang lungon unya sa palibot o sa four corners four sides na ang mga lingkuranan na mga bata nagtudlo ah, na minaw sa ilang daycare teacher so usa ka lungon nga balay sa may tawag na ana coffin house gihimong daycare center daycare school sa mga bata diha consider that nga mo imong anak na sila manay imong anak ana usa lungon ang iskulahan sa imong bata kaya ba na nimo or ikaw na ka magpuyo sama sa nila nga ibabaw sa mga nitso mga cement nga nitso nagama na kag makeshift nga balay-balay ang uban ato matog sa bakante nga mitso ang ubang bakanting mitso may ilang aparador may ilang kabinet batangan sa pagkaon o mga mga sinina nila unsa guna ka Christian nga nasod ngayon ana uh, ah, sufferings nga na ang sitwasyon nga 10 millions of its 110 million people tuwa sa gawas trabaho nga pinugos or dili nila kagustuhan slavery worst slavery kaya ginabusuhan sila dito nganong worst slavery gawas nga kada 19 sa kada 20 19 ang nagioppress gi giabusuhan especially sexual abuse 19 sa kada 20 nila aning 10 million ka mga OFWs overseas Filipino workers unsay naka worse ilang slavery nganong worse ni nga slavery kay maayo pa tong slave sa una ng mga black people dito sa Amerika kay uban pa nila ilang pamilya kauban nila nga ulipon kaysa karon nga sila ang mga Filipino OFWs overseas Filipino workers mo slave sa Middle East nabuwag sila sila mga anak pinanggang mga anak gagmay pang mga anak o ilang pamilya na bilin sa Philippines andin no nga ginahinayan o destroy sa mga drug lords o drug posers ginahinayag destroy and then ginahinayag kawat ang ilang mga kwarta kay ang ilang gipadala nga mga kwarta ngadto sa Pilipinas gigasto sa ilang mga anak nga naadik og shabu palit og shabu huge part or percentage aning kwarta nga ilang gi padala sa Pilipinas tuwa mapaingon sa mga daglords to the end nga nga adik ang mga anak unahin mo mga heinous criminals mga immorals mga prostitutes ang mga laki nahimo mga rapist mga murderers ipatay nila ang ilang ipang rape and then ang mga babae nahimo mga prostitutes nabarigya sila ang lawas para lang maapas ang lang need for drugs, need for shabu kay di nakaigo ang kwarta silang mama nga OFW or iundangan na baka sila og padala og kwarta after nga nadiskobrehan silang inahan nga tuwa ra sa Cebu paingon ang hinaguan nga kwarta kaya padala So, grabe kasakit kay na-destroy ang marriages, daghang mga marriages nga na-destroy. Majority sa mga marriages sa OFW na-destroy. Kay either ang OFW or ang nabilin sa Philippines or silang duha ang nag natintal o nag-commit o adultery and then ang kabataan tuwa sa drugas o imoralidad bisyo o krimen so walay maayong resulta ang nahitabo sa mga Pilipino maunibo bunga sa Bible manibo sa Christianity, manibo sa Catholicism o Protestantism. Muni resulta sa atong pagtahod sa Ginoo o sa atong Dios. Nga ang atong mga naa sa leadership na to, nasa gobyerno o nasa mga negosyante, maoy mag toward the rest of us to the Middle East nga mahimutang OFW while the rest of them nagpahimulos by drug dealing. Di pa lang atong kwarta as OFW remittances. Gibaligyaan og dugas ang atong mga kabataan. Kawas nga ma-destroy ang kaugmaon ug ang pagkatao sa atong mga kabataan. Tuan nila ang atong kwarta filo Catholics, filo Protestants, nagbuhat na nato. What kind of brotherhood? What kind of Christian are they? Iunay na ta nila. i-explain ni Propeta Lihay ning nitabo na to kaning nitabo devouring each other namin sa Bible na, nasa mga epistle sa mga apostles we are devouring each other resulta ni sa pagkawa sa no less than 6-7th ang gidakanon sa mga scriptures ingon si Prophet Lihay nga nahangyang sulaton sa Book of Mormons nasa ah, Nephi 1 and 2 nasa ni ingon diha nga mini plains daghan ha dili jutay plains claro and precious importante mahal dili dili trivial dili walay worth mini plain and precious things taken away by the apostate church gikuha sa tridor nga church referring to the Catholic Church from the book of the Lamb libro sa ating Ginoo from the book of the apostles and prophets so gipangkuha mao na na kanang lost books ron nga mga books of the prophets and the apostles o kaning new revelation books na gikan sa Lam gikan ni Christ muni gipangtangtang nila balik kon sa Ginoo gipapublish sa internet That's why mo ni continue si continue si Prophet Lihay. That's why the nations stumbled terribly. Terrible ang pagkadagma, ang pagkasayop sa mga kanasuran. Na hinupawak sila sa mga dagkong sala o mga krimen o kasapanan o mga sufferings. Gira, imoralidad, bisyo, krimen tungod sa pagkawala sa daghan nga mga many ha, many planes and precious things from the book of the lamb so kaning libro nga gidiktit sa Ginoo and from the book of the apostles and the prophets kan aron sa lost box so daghang na hilagma tungod kay nangawala ang mga importante kayo nga mga teachings so apil ninyo ta apil ninyo ta diha sa teaching sa itong ginoo dahil sa yuta klaro kayo nga kining gibuhat sa mga foreigner o mga local leaders nga sila ay nagbuot sa yuta antod nga landless or no land wala yuta ang atong mga kaisunan klaro diha nga wala sila pero nganong nagpadayon na karon tungod kay di ang uh, okay na sa Ginoo kay ang ilang gihatag nato nga <coughs> libro kunhay sa Ginoo <coughs> ang Bible lang <coughs> I'm not saying nga uh, ang nasa Bible dili part sa teaching sa Ginoo part na to daghan ang gipang insert nga dili part ana and then daghan kaso ang wala diha nga mga importante nga mga issue sa nang ingon sa ning yuta mga balaod og sistema sa Ginoo sa harang yuta nga dili pareha ni karon nga ilaron ka kay naa sila gihimo nga ipasa o i-approve nga inheritance tax nga dili ipahibaw klaro nato klaro ng mga apo kaapuhan um, dili mag bayad o dili mo bayad dili magtagad ana na kapibawon kung di na sa tumoy sa 10 years nga tagal nga dako na ang duplo dako na kayo ang interes dako na kayong tubo Kanya sa pag-inform sa mga clan members sa mga disindan sa antagiya ng yutaa itong grandfather nila pagkadawat sa mga grandchildren mga apo maglisod na ang apo bayan So, ah, ano? example aring uh, ah, quarters clan sa side sa kong misis in Swedia nga uh, quarters clan ang 12 hektar sa ilang amahan na pulo sila ka mga anak na dili kay guudsod klaro na nagkadaghan ang ilang pamilya nag ija-ija sila og either baligya or uh, prinda sa share para na sila ipamiliti nangadto halin sa Mindanao sa Kamigin sa Abang Lungsod dito nga ninyo at dito na sila nagpundar silang kulingkon kay nakita nila nga dili klaro ang dili sila mabuhi sa silang pulo ka mga suon dili sila mabuhi sa 12 hectares nilang juta silang tatay na himong gubot kini kay dunay ang kamawangan gusto man mo mo control mo mo mga hawd so uh, ah, naagig kasilo og kay ubo sa mga isuon uban nga nabilin diri sa ilaha diri sa mayana uh, usa na lang ka isuon kay ang naiduha pod nga diri sa hagna ng lugsong nagabaho lang og panahi unya marapay lang nahimong panginabuhi antad nga nakapahuman ng ubang sa ubang mga anak pero klarong klaro din nga ang ilang yuta wa na magsilbi. Dito na lang sa usa ka um, igsuon na uh, mainly ang na benefited kato si Anhing Putin. Iyan ang mga anak nagisoyan og retrieve or subay sa mga apo o mga sungay karon as kan lisura uh, developon kay um, lagyo o dalain mga paagi na gusto na lang nila nga ibaligya ron kwatan lay bahinon ang uban jud nga walay kwartahan nga ning bangka sorti lang ang kaning kwartiros family sa kong misis kay dunay isang ah, nga kwartahan ng may bangka sa ipang tubos ang mga kaparitihan nga igagaw nga isuon <clears throat> di pang pugos agi ah, pang tubos bayaran ang overdue na o mindue na nga bayro nun kay wala tumabayri mabira sa gobyerno ang yuta daghan kadyo ang nabira jutay ra ang nasalbar So, nabalik sa gobyerno ang yuta. Ming dako ang yuta sa government. Pero ang uban ani nga na amoros ang yuta or na dira balik sa gobyerno nabali na tua na punta sa mga nasa gobyerno ron kay doon na sila secret nga taktik diha nga katong na amoroso nabawi nga yuta gikan sa mga klan ila, ila tong isubasta i aksyon barato kadyo sila ra ni balo di na nila i really i, i balita wan la sunda ang uh, ah, balaon nga i-announce na sila pagi na nga dili gid ma uh, klaro announce for example i-publish man tuod sa newspaper ko arang gamaya ra kayo ang wordings sa may makabasa na kay nga no sila nga naara mga kaamiguhan nga nasa gobyerno mao mamalit aning barato kadyo tag 1,000 per square meter ang uban imagine ka instead of at least 200,000 per square square meter per per hectare ay imbes ang per hectare maagi og labing minus ron mga 200,000 per per hectare ha paliton na lang 1,000 per hectare so grabe karako 200,000 versus 1 hectare nagpistahan ang mga nasa gobyerno sa mga yuta sa mga kabos nagkaanam o kawalay yuta kaya ang mga clan karon nagaanaw kawa ilang mangita ilang ipamaligya o namoroso nabira sa gobyerno ang uban nabira sa bangko so a growing number of uh, Filipino citizens in the case of the Philippines demonize mga yuta tuwa na sa mga na kwarta o na ay napil sa mga anomalia conspiracy nga mga ilang mayuta sa barato kayong pagkapalit this is a kind of uh, predator nagtukob sa mga inosente o naib o luoy ng mga mga biktima nila. ari sa Luway ah, Lubok mm, ang mayor sa Lubok nagsigi palit sa mga dagkong yuta sa mga katiguangan sa kabukiran lapit barato kagawang agi so ang mga politicians sa mga rich businessmen ra ang nabulahan ani ang mga descendants narabaho og bikiri, narabaho og tindahan employee for dyan eh kaya wala na sila yuta kaning trend og mo ni padayon slaves jud mga employees aka slaves alias slaves mga employees alias slaves jud ang mga next generation bisan pag mo yung kag graduate sa college sila o graduate sa kurso na kinsara man nila ang maka mahimong kwartahan na maka-afford og palitog yun ang bago atong sundon ang original will sa Ginoo nga iyang iya ganit ning ipakita sa pagbahin niya sa kanaan pagbahin niya sa kanaan free ang pagbahin sa yuta free ang yuta equal ang pagbahin Ah, more or less equal digit equal to the last square foot basta kay at least magkaparihos o makaparihas ang gidakon o ang katambukon kung may mo anya dili ibaligya dili imong negosyo ang yuta free ang distribution Gani sa law sa Israel nasa Old Testament kung doon ay mapugos o phone meaning perinda uh, iuli magina after uh, ah, labindugay ng 50 years kung napalit kaling galing na which is not God's will gani kanang pagpamalit o pagprinda inang may signo nga ipa ipa ipalikat na as soon as possible dili mo bugat ang 50 years kay ang yuta ang umahan ma well developed na to labi na og ranch garden meaning ranch and orchard o garden that's our basic nga source atong panginabuhi di na ta mawadaan og pagkaon so tapok ang pamilya once nga naay pagkaon tapok ang pamilya ang next na lang nga tuwagon ang pangedukasyon pero ogwais ang pamilya, skills learning ra, and then basic nga education kanang reading, makuha mo na sa elementary high school. So, ang trade ni mo, rank skill, talents naman, ang developing mo talents, daghang mapagi nga dili kinanglan nga eskwela ka self-taught or mag-apprentice sa kago sa ka Ah, master sa anang kasi nga trade o craft. For example, musician ka, adto ka mo trabaho or ma-apprentice sa musikero. Di ka mapabayad muna sa while serving him and uh, being trained. Or kung imong hilig is um, metal or blacksmith kanang mga mga tools or farm implements gamit ang mga putaw o mga paanto ka tabang-tabang patulo ka din tabang ka free service nimo sa shop hantod nga makabarog ka so, free man na di ba in fact dili kay nga magbayad ka ikaw pa tagagbayad na pohon kung kamamao na ka taga na ka sugod og sildo until nga ma kumpleto yung training og eh, batid na ka pwede na kamulain so basic foundation ang uma ang yuta dili mabungkag ang pamilya kung dunay yuta nga kabalayan o mahimong ranchard o ranchard din kung ma kopya na to balik marestore na to ang sa atong amahan nga paagi katong para iso og kanaan Intak atong pamilya kada usa may 5 hectares tibok kalibutan mabahin into 5 hectares dili na bahinon according to nasod wag tanga ng mga nasod nga pag-divide wa nay Russia wa nay China wa nay Amerika para sa tanana and then kung in kaso dili pa man um, fully conducive ang tanang lugar sa farming tabangan sa tanan ang saon pag restore for example ang imong nakasa desert nga dapit na na may technology kay bawa naman ang mga kanasuran usahan papagi ang China kamauna ang Saudi Arabia kamauna daghang klase nga ma tabangan ka nga ang imong share or gipili nga dessert dapita or deserting lapit ma-convert into very lush or very fertile nga farm. For example, sa China, na sila pagdidiha nga usahan nga ma-convert ang desert into very fertile nga farm gamitan na nila og uh, powdered nga rice straw gihimo lang murag semento nya ang rice straw kay haut man na siya ug malata moram na og glue nga na isagol nila sa buho nga adto ka magtanom dili patibok area sa desert farm nimo katulang buho nga adto adto ka magtanom so tungod kay mura siya og semento or glue ang imong sandy soil mak, through, mak convert into clay no clay soil tungod atong marag simento nga powder sa rice straw dito na magsugod kay mo hold naman tog tubig kaya ang sa soil sa desert di man na mo hold tubig di man na mo hold tubig mo hunog man mo ang tubig pero katong buho nga imong gi create kisagulan og rice powder straw powdered dry straw motoy mo hawid og tubig didto na sugod ang imong tanong. until nga mudako na <coughs> until nga ma mag na ng lugar ah, and then mo attract na po ang awan mula na po napita and then another pa ta tactic ani sa mga Chinese nga diha sa desert nga area magama na sila daghang mga basin or lake mga basin magama na sila luwang-luwang nga muhol og tubig time nga muulan inay ang tubig mo dagayday kay muulan magyapon ang desert inay ang although jutay or very rare so inay pasagdan na siya nga mo dagayday ang tubig mo baha ngadto sa ubos ngadto sa dagat dakpo na siya na catch basin mga mga luwang-luwang nga maadto ang tubig mapundo so kung mulas na siya mga one week nga diha lugar dako na siya katabang nga kanang iriha mo grow og mga grasses uh, the day nga dunay grass na makatubo matabunan na ang juta. So meaning, dili na mauga ang juta. Magmuwis na sila. That's the day po ang mga earthworm magsugod o daghan. Pag madaghan ang earthworm, magsigaon ang earthworm sa mga patayang laya ng mga dahon, ang tai sa earthworm mahimo na po itong additional nga bagong fertile na nga fertilizer organic fertilizer o organic topsoil muna putoy kanon sa mga grasses so magsigig nga na magsigig kabugnaw ang lugar magsigig kadaghan ng tubig magsigi og ulan kay bugnaw na ang lugar ha. Ah. mubalik yun ang ecosystem nga naa ng mga tanom na mga mananap at ilang mga earthworm ma-restore ang o ka desert back into a fertile land. So kanang akong uh, nakita nga nasugdan na sa China nindot na siya nga paagi both kining pagama og water basin or mga small lakes o kining paggamit og powdered rice straw and then i distribute ang dessert to per family para doon na naging familia mag take care dili biyaan ko lang sa China ron kayang marag wala pa kayo na ma-emphasize nga i-grant i distribute ba bahinon gyud ang dessert bisag dessert pa bahinon gyud ang nga mao ning area, yung lugar. Mara pag subdivision ba? Pero at least 5 hectares per family. And then, nimot man ang lugar ah, ba? Wa man kayo yung mga pangpang mabato. Maroon yuta ang gina. <clears throat> Ya, kung nuna nag magaling na pangpang, mga yuta na nga nakankan. Nga kung nakita nga nagbarog nga, mga pillars, bida, pero mga yuta din na nga, nga nakankan batang sa uwan pwede na buldoson dapat tago balik eh, mga rolling hills ka plains and rolling hills nindot lagi kayo ng lugar i e, kuha na siya um, i-distribute na siya gaman dayon og mga landmarks no nga mga mga, mga kuan yun imbis mohon kanang map, mapustig yung aligon ngano aron makurawan masiminto unsay tuyo ana aron ma-prevent ang pagpangsibog sa mga dust or mga uh, ah, sun kay si, mababol man na, labi naghangin kusog masibog man ang mga yutaa so para ma-prevent dunay ibutang nga nga pusti nga i idukdok murag lansang para nang gihimubitan na ng mga pier nga mag kuan sila poste nga humandaan nga mga tagaas kayo nga mga cement post, concrete post. inang idukdok sa dagat ang mga mahimong haligi. Pwede na buhaton diri sa desert kay luag man ah, humok man puning desert. Humok man ning baga man kayo ng yang yuta nga humok. So once nga for example doon na, na kayo isa ka square no o isa ka rectangle nga 5 hectares. So kanang area ha nga imo nang postihan kurawon. Kurawon na nimo og bisan ang una og cyclone wires kiro di patak apod og konkrito. And then sundan nga na og water system water system sa mubak apil ang nasod sundan na ang water system in complement to the katong lake system dami mo itong naay water system kay butang ta katong tubig giso sa usa river nga naghangin tubig marabag sa atong bahay ba nga naay faucet so na ni faucet para pwede nimo di man daghan ka sa kinahanglan tubig pero kamo mo shower ba di ba i-shower nimo ang tibok showeran ni tibok 5 hectares ang lang tuyo ko nga nahimo man ni sa mga rato kanang ilang dako bitaw nga kanang bitaw na magdagan bitaw na or magtuyok bitaw na nga usa ka murag uh, duha ka kamot nga nagdupa Then, nalagang sprinklers. Diya, naipagi na nga magsibog ganin na uban, magsibog. Para from from one end to other end, maabot kita ang kanang mao nga kining sprinklers. Murag kamot nga naglupa. Nang sa center na ang punuan. Either mo tuyok na siya or mo sibog from one end to the other depende na sa taktik sa owner kanang mga dato na kayo nga mga mga sindiros bitaw <clears throat> pwede na kopya kopyaon to the same idea sa atong 5 hectares nga abisan lang og kanang uh, network of uh, water pipes nga uh, let's say uno ang o bisag one half ang ano one half ang uh, gidakon sa tubo then gi install na throughout the kaning network nga mga tubo gi install, install na throughout the 5 hectares namo na magsigi og sprinkle courtesy of the government kaya gobyerno man din natin ang ating source, ating funding. Courtesy of the government. So, di magdugay, mahimo na siya nga fertile nga farm. Tamnan dayon na itong mga grasses and then sunod na mga fruits, fruit trees, mga seedlings, mga vegetables. Di magdugay. Naay family nga motik charge kay nga tagaan ba i, sila mismo tik charge kay og biyaan wa may mo magpabilin ana wa may mo take care so mawa ra pud ang bis maka initially anta nga manubo na sugod pero tungod kay way nag take care mawa ra sad sayang ba sa China manong kanang ubang area nga nasugdan na laog panubo ang mga kahoy mamatay rasad so at atasabanti sila ang ubang area tungod kay wala gi specific person nga gi beneficiary nga mahimo pong mojoy motiman. matiman lahi man gyud tagaan nimo ihatag na sa usa beneficiary or recipient da full support ka as government kay tutukan mo dito ka mo may panginabuhi na nila mo ang gito mo salar gito sugod lang gid sa age of the civilization ug asa ang daplin sa desert nga duol sa lungsod o duol sa yuta nga gi tikad na agitikad ah, git uh, ah, sibing dili deserto kana sa age pasugod ilang tang sugod sa daliwa sa isip mag proceed ta from the edge of the desert nga dool sa atong civilization dool sa atong kalungsuran nga mga tao muyo until nga ma-occupy na to ang entire desert pero kung doon na na large nga system nga ma-install Meaning, for example, doon tay desalination uh, system nga uh, pitindaghanan na nga fresh water ang maproduce sa uh, gikan sa dagat uh, makaapod na tana o, o di ba dako yung river nga mairigate na to nga makaapod ang gobyerno og padagan og mga wa, uh, mga pipe system throughout the desert Ngayon, maadyo. Anja, mo lagi na, kada 5 hectare, nga lote na dajoy pamilya nga recipient nga i-assign puy na yun na di undangan og support aron makapokus ang pamilya og fully develop sa ilang farm converting desert into uh, fertile farm so this is my suggestion sa mga Chinese nga mga kaisunan na to